Tev ir iespēja dzirdēt šo raidījumu pateicoties ziedojumiem. Paldies, ka ar saviem ziedojumiem atbalsti šī raidījuma skanējumu ēterā. Tu esi brīnišķīgi veidota un mirdzi kā visdārgākā pērle dieva rokās. atklāja sievietes bagātību raidījumā Sievietes sirds. Esiet sveicināti raidījumā Sievietes sirds. Paldies, dārgie klausītāji, ka esat kopā ar mums. Uh, Paldies par uh, jūsu atsauksmēm, paldies, ka klausaties mūs, un, un paldies arī Radio Marija par uh, šo iespēju, lai šāds raidījums varētu skanēt. Un uh, šovakar vai šodien, atkarībā no tā, kad klausītāji mūs klausās tiešai vai ierakstā, man ir viesis Sandra. Es esmu sveicināta, Sandra. <laughs> Labdien, labvakar! <laughs> Paldies, ka atradi laiku un esi šeit. Uh, Eh, nu, teikšu, ka Sandra ir eh, brīnišķīga skaista sieviete, eh, izaudzinājusi četrus bērnus, tā kā ir jau pieaugušu bērnu mamma, un kā mums te iepriekš sarunā Sandra teica arī, ka, ka viņai ir arī ne tikai četri dēli, bet nu jau arī četras meitas vedeklis, jā. jā. <laughs> tā ir, jā. Mm. Um, Redzījums sievietes sirds. Jā, mm um, nu, kā tu redzi sievietes sirdi? Vai uh, ko tu vari pateikt par savu sirdi kā sievieti? Jā, varbūt tas ir uh, kaut kā laika gaitā tas tavs redzējums ir mainījies gadu gadiem. Nu, droši vien jau, ja jaunībā, nu, kā jau mēs paši sevi redzam uh, vienādi, pēc tam jau ar, ar gadiem, ar gadiem uh, varbūt ieraugam to vērtību, vispār vērtības mums uh, mainās, prioritātes mainās, ja. Jā, kad man uzaicināja šo raidījumu, tas nosaukums šāds ir, sievietes sirds, un uh, kā man bija šīs pārdomas par sirdi, un, un tad es tā kā gribu padalīt tādu domu, ka, ka es dzirdēju vienu citu raidījumu, kurā sirds ķirurgs uzstājās, nu, tā kā stāstīja par sirds ķirurģiskām operācijām, un tad stāstīja par to, cik, nu, cik sirds ir Mm, unikāls orgāns, kāds izskatās, kā tur apkārt ir tie asinsvadi, kā tie kambarīši, kā tur viss tur ir. Un, un, un tad viņš pieminēja, ka ļoti īpaši tāda lieta, ka sirds ir vienīgais orgāns cilvēkā, kas kustās, ka, ne, nu, ka pārējie orgāni, nezinu, tur aknas, nieres, asinsvadi, zarnas, nu, varbūt, bet tā, ka tā, kaut, tā kāda dzīvības pulsācija, ka tā ir sirdī. Uh, Un, un, un es to saklausot, man tas tā kā ļoti aizķērās apziņā, jo Bībelē ir ļoti daudz pieminēta sirds, ir ļoti daudz, un kādreiz tas arī mulsināja mani, ka es lasu, ka, nu, ka no sirds tur nāk ļaunas domas, vai no sirds nāk labums, un tas tad parādās, un kad viss rosās sirdī, un, un, un, un tā sirds ir ļoti tiešām, ja, nu, teiksim, meklētājā ievadīs vārdu sirds, tur viņi ļoti, ļoti daudz parādās sirds, un, un tas man raisīja uz domām, kā, kā to dzīvību mūsos dod mūsu elpa, mūsu, jeb tas dievišķais gars, ko mēs saņemam, un līdz ar to arī, ka tā sirds, tā brīdī, kad, viņ, kad tā ir piepildīta ar dievišķo garu, viņa arī dod, izdod šo dievišķos augļus, kurus, kurus, kurus mēs nevaram tā kā, nu, saskatīt kā, kā nezinu, ābolu, vīnogas, bumbierus, <laughs> bet mēs zinām, ka dievišķi augļi ir laipnība, mīlestība, miers, lēnprātība, labestība. Šie ir dievišķi augļi, kuri, kuri ja ir piepildīta sirds ar šo, šo dievišķo dzīvību, tad to noteikti, ka var ieraudzīt caur mums, ka tā ir, tā es varētu teikt, ka, nu, ka viens ir, ka jau cilvēka sirds tā ir īpaša un ka jā, tā piedara eh, Dievam un Dieva garam, tad cilvēks var būt instruments Dieva rokās, un sieviete savukārt ir, nu, Dievs ir radījis vīrieti un sievieti, un, un katram ir tas savs uzdevums, un tad kā savukārt sieviete arī var tikt izmantota mm, ar šiem dievišķajiem, dievišķajiem augļiem un, un tos, uh, tos lietot. Jā. Mm. Tāda tā mana doma par sievietes sirdi, bet vienīgais, ka tas ir, tas ir darbs, tas, nu, tas nenāk pats no sevis, jo mm, arī man sanāk no rītiem pamosties un, un, un, un ir vai nu drūmāks tas rīts, vai arī nakts nav bijis tāda laba, un tad tā kā, nu, ir tāds... Um, Tā kā tāds, nu, bezmazai gribas teikt, nu, es arī varu vienkārši būt drūma, ja, vai arī, vai arī eh, par kaut ko eh, teikt, ai, kāds tur slikts laiks, kāda pelēka diena, kāds, kas tur, kas tur vai augsts, vai karsts, vai, vai, mhm. vai dažādi, bet eh, um, man ļoti palīdz tas, ka es zinu, kā ir Bībelē teikts, um, tāda lieta kā priecājieties, es jums saku par visu priecājieties, un, uh, un es esmu saņēmusi savā dzīvē tādu atziņu, ka priecāties tā ir, tas ir lēmums, tieši tāpat kā mīlēt, tas ir lēmums. Tam nav jābūt iemeslam. Iemesls ir tas, ka mēs dzīvojam, ka mums ir Dievs devis dzīvību, ka mēs varam novērtēt visu, kas mums ir, Un, un tad es nolēmu, ka es priecāšos par šo dienu. Arī ja ir lietaina diena, ja ir, ja ir ja, nezinu, sāp galva no rīta, vai, nezinu, kaut kas nav mājās, vai kaut kas, es nolēmu, ne, ka es, un priecāt nozīm, priecāties, tas nozīmē, ka es varu vienkārši pasmaidīt. Kaut vai sev pasmaidīt un izmainās, izmainās gan pašam tas gara stāvoklis izmainās, gan arī tā atmosfēra izmainās. Izmainās atmosfēra, eh, Tavuprāt, no kurienes tad eh, raisās šis prieks? Jā, tas ir tāds interesants jautājums, jo es iepriekš arī teicu, ka nav jābūt iemeslam. Jo, ja, nezinu, man at, atbrauc man, mani mazbērni vai, vai arī es tur saņemu kādu labu ziņu, ka var uzklausīt lūkšanu vai, vai nezinu, ieraugu izplaucis pavasarī zieds, un es priecājos tāpēc, ka ir iemesls. Bet, bet kā es teicu, ka ir svarīgi priecāties arī tad, ja nav iemesla. Un, un tad, ja šis jautājums no kurienes, es teiktu, tas ir neizskaidrojami. Es vienkārši, kā es kādreiz arī sarunās kādiem, es teiku, pamēģini pasmaidīt. Pasmaidīt, un, un tu ne, nezini, kāpēc, kā tas ir dievišķi. Tas ir dievišķi. Nu jā, tu atsaucies uz vārdu, ka vārdā teikts priecājieties, es jums saku vēlreiz priecājieties. Bet Dievs arī saka, esiet pateicīgi jā. par visu. Jā, jā. jā. Varbūt tad tas, tā sakne ir pateicībā, ka mēs jā. spējam pateikties jā. arī par lietainu dienu. Jā Eh, par bēdīgām situācijām Jā. mūsu dzīvē. Nav taču bijis, Sandra, tik rožēna dzīve. Uh, dažādi, dažādi ir bijis manā dzīvē. Um, nu, kā es te pēdējā gada laikā kaut kā man patīk uzsvērt to, ka man ir uh, eh, 60 gadi, nu pat palika 61, Un, kā es saku, kad eh, es tagad varu pateikt, ka es pusi savas dzīves esmu dzīvojusi bez Kristus un pusi ar. Es kristījos, kad man bija 30 gadu. Un, eh, un, eh, un es varu teikt, ka tā ir pilnīgi cita dzīve. Pazīstot Kristu, lai gan arī sākotnējie gadi bija tikai ceļā pie viņa, ceļā iepazīt viņu, dzīvot ar viņu, uzticēties Kristum, uh, viss tas bija mācīšanās, bet tas vienalga, es uzskatu, jā, kā arī, kā arī Bībelē ir Pāvils rakstījis, ka viss, kas ir pirms tam, <laughs> viņš tā skarbi teica, tie tos uzskat par mēsliem, ja? Mhm. Nu, tā, nu, droši vien, ka tā nevar teikt, tā arī man bija Dieva dota dzīve, bet es viņu nezinot, ja, nu, uh, Es in... līdz sastapies ar Jēzu. Jā, bet es daudz dažādu kļūdu izdarīju tajā laikā, nezinādam Dievu un, un gāju cauri visādām, ko es, es zinu, ka tāpēc es nu, kādiem jaunākiem cilvēkiem saku, negaidiet, ja jūs uzrunā, ejiet pie Kristus, negaidiet kaut kādu laiku, kad pienāks, jo es arī gāju gan zemē pašapziņai cauri, gan uh, gan meklējumiem, gan, gan sevi izrādīt un vajadzēja to atzinību no cilvēkiem un, un, un, un apvainojumiem un aizvainojumiem un tiesāšanai un, un, un jā, un pat pārkāpumiem un, un, un, un nu, tas, es atskatos, jā, tas ir bijis, bet es priecīgi, ka ka caur Kristu es esmu mainījusies, ka Dievs to ir piedevis un ka, un ka es pat esmu ieraudzījis, ka mans raksturs ir mainījies mm. un, un, un šai laikā un kad man ir daudz vieglāk dzīvot. Šie. Dievs dara visu jaunu. Tieši tā, āmen, mm. tieši tā. Uh, varbūt uh, jautāšu tad tieši par cik mums ir uh, sievietes sirds, ja? mm pirms šiem 30 gadiem, vai Eh, nu, varbūt precīzāk, pēc tiem pirmajiem 30 gadiem, kad tu sastapies ar Jēzu, ar Ješo, eh, vai eh, tu redzēji sevī kā sievietē izmaiņas kādas? Nē, esmu par to padomājusi, iegodīgi. Nu, tad vai tu varētu teikt, ka tava dzīve pirms un dzīve pēc? Nu jā, noteikti, noteikti. Tas, to, tas vienmēr, kad, nu tā kā es kādreiz eh, smejoties saku, ka ir eh, pirms Kristus laiks un pēc Kristus laiks un vēsturē, ja, nu man arī ir pirms Kristus mana dzīve un pēc Kristus, jā, mm. noteikti, noteikti, mm. jā. Tu pieminēji aizvainojumu, jā, tad, tad tev mm. bija jāiet kādam piedošanas procesam cauri, vai tu kā sieviete bija aizvainota? O, jā, gan kā sieviete, gan kā bērns, kā meita, kā māsa, <laughs> kā kolēģe. Nu, jā, jā nu, kaut kā ir bijuši aizvainojumi un, un, un, un pāridarījuma uh, sajūtas un tas, ka, ka, ka mani nenovērtē vai arī, ka citus vairāk novērtē, mhm. nu tāda salīdzināšana un ka tur citas ir skaistākas vai citām tur vairāk ko saka un, un, un tā, tādas vajadzēja sevi tur tā kā pierādīt, nu, pat ne tam dēļ, ka es kaut ko gribu, teiksim, ar to, ko man Dievs ir devis, bet vienkārši, ka man ievērot, ja. Mhm. Uh, pēc Kristus tas ir abrīnojami, ka šādas lietas, nu, ka tās nav svarīgas vairāk. Jā, kad, nu, visvairāk sev kā sievietē ir tā pašvērtība, jā, mhm. ka Kristus dod pašvērtību, ka mhm. man nevajag no citiem atzinību. Protams, priec, es priecājos arī, ka, nu, ka no malas tur pasaka ka tev kaut ko labu par, nezinu, par tavu uzvedību vai, vai ko dari vai kaut vai kā tu izskaties, jo, lai gan ar gadiem tas paliek arvien nenozīmīgāk. Bet ir patīkami. Jā, protams, mm. jā, bet tas nav galvenais. Mm -hmm. Es mhm. bez tā varu iztikt, man drīzāk gribās citiem, man ļoti patīk, man patīk cilvēki, man mhm, ļoti patīk mm -hmm. cilvēki, mhm. jā. Es uh, domāju, ka mums tas ir svarīgi. Uh, Bet varbūt, ka tad, kad uh, mēs esam ar Dievu, mums jau tā apziņa ir, un tas jau tā kā ir iesakņojies sirdī, šī vērtība, uh, ka, uh, nu, ka mēs apzināmies to, ka mana vērtība nav tajā, ko cilvēki par mani teiks, bet mhm. tajā, ko Dievs par mani saka. Jā. Jā, nu. tieši tā, tieši tā, tas, tas, tas ļoti. Tas, ko mm. tu pieminēji, šie te gara augļi, šie mm. dzīvējā sirdī, mm. ja, nu augļi ir, jā, kad viņi izaug, ja, mm. bet tās vērtības, jau šī mīlestība, piedošana un viss tās lietas, ko tu minēji, viņas jau ir mūsu sirdī, mēs jau piedzimstam tādi, tikai, nu, mums ir jāstrādā pie tā, lai tas atraisās. Jo to var mm. noslāpēt, un to var padarīt dzīvu, lai tas dzīvo, lai tas izstaro no mūsu sirds. Nu, zin kā, es tomēr tad piebilstu tādu lietu, kā tos gara augļus, kā uh, ka bez Kristus viņi tā paši par sevi nemaz neattīstās. Jā, par attīstību. Ir, Jā, ir, jo to es novēroju, piemēram, nu, tiksim par to pašu, kā labprātība, piemēram, viens no gara augļiem, kas tā kā, ka es dodu. Mm -hmm. Es labprāt dodu. Mm -hmm. un, un tad, piemēram, It īpaši, kad ir mazbērniņi tagad, un viņi ir tik mīļi, un viņi ir tik brīnišķīgi, katrs no viņiem savādāks un tāds, bet es ievēroju, ka, ka nav tik vienkārši, teiksim, ja viņam ir jādalās ar kaut ko, nu nebūs tā, ka viņš pats no sevis vienkārši dos. Mm. Tieši otrādi, viņš paņems vienu lietiņu, vēl otru, un ja būs trešā, viņš tās divas pat nelaidīs vaļā, <laughs> viņam to trešo arī vajadzēs, un tas ir jāmāca, tas ir jāmāca tam bērniņam, uh, Un acīm redzot, ka tā, to arī mēs mācāmies jau kā pieauguši, nu, ka piedzimstot mums uzreiz tas nav tā, ka pats pa sevi, ka to mēs mm. mācamies, mm. mēs pieaugam tajā sēkla ir iesēta, mm. ne? un mums tad ir jākopa, lai, tas, nu, lai, lai mēs nonākam pie tiem augļiem, ja? Jā, jā. Un, tas, ko tu saki, jā, ka šī te dalīšanās, jā. Es ticu, ka Dievs ir iedevis ikvienam došanas dāvanu, bet atkal mēs runājam mm. par augļiem, tas ir jāattīst, vai ne, lai Jā. šī došanas dāvana, lai viņa mm. attīstās un, uh, un lai mēs uh, dodam ar prieku, ar pateicību, ja? un uh, man draudzene viena saka, jā, ka miljons uz pusēm nedalās, <laughs> ja? <laughs> par, par uh, dalīšanos, ka bērni savā starpā, jā, jā, jā. miljonus pusēm nedalās, <laughs> bērniem ir ļoti grūti iedot kaut ko no sevis, mm. bet ir tik uh, brīnišķīgi, jā, ka bērns to iemācās, jā, jā, jā. un, un uh, gan jau to arī es redzēju situācijas, kur bērni dod ar prieku un pieaugušie negrib dalīties, jā, jā, tāds, jā, tāds, jā, jā, jā, mm. jā, tā ir, tā ir, jā, jā. Jā, mm jā, un um, tad, tad uh, priecāties, jā, vai uh, tev ir iespēja arī cilvēkiem to stāstīt ikdienā, jā, mēs redzam, cik daudz drūmi cilvēki ir un, un noskumuši, jā. un viss ir slikti, un man liekas, jā. ka katru dienu ir arvien drūmāk jā. un drūmāk. Jā. jā. Nu, protams, jau arī Dieva vārds saka, nu, viens ir tas, ka priecājieties, jums saka priecājieties, bet protams, ka ir teikts arī um, bēdāties, ja braudiet ar tiem, kas raud, un, mhm. un, un priecāties ar tiem, kas priecājas, jā. Mhm. Līdz ar to tas ir pēc tās, nu, pēc tās situācijas jāskatās, jā, mhm. bet, bet nu vienalga, nu man ir tā pārliecība, ka jā, tur, kur ir bēdas, vai tur, kur ir izmisums, vai tur, kur vilšanās, tad, protams, es nesaku, nu, ai, nekas priecājies. Ja? Protams, tur ir jābūt kopā un jāuzklausa un, mm. un, un, un jānes lūkšanā. Dievs izmaina un mm. arī, ka to var piedzīvot, kā Dievs izmaina situāciju. Mm. Bet citādi jau, nu, jā, tas ir, ko tu arī ieminējies pirms tam, ka ka pirms tās priecāšanās vienmēr atcerēties, ka ir par ko pateikties. Vienmēr ir par ko pateikties. Vienmēr. Vai, ja, ja tā ir lietēna diena kā šodien, bet tā ir diena, mm. tā ir mm. žēlistības jauna diena. Mm. Es esmu šeit studijā, es varēju atnākt ar savām kājām, es varēju atbraukt, šeit ir silti, ja, uh, es atgriezīšos savās mājās, un tur būs gulta, un, un, un ir galds, un ir, nu, ir lietas, Kaut vai, kaut vai tas, ka es varu runāt, ka es varu saprast, ja, ka man nekas nesāp. Mm. Pateicība Dievam, tas ir par to var priecāties. Jā. Un, ka tu šeit var liecināt par savu mm-hmm. dzīvi kopā ar Kristu. Jā, jā tas, tas ir īpaši, tas ir ļoti īpaši, jā. Un vēl, kad jā, nu es varu pieminēt arī to, ka vēl ir uh, ļoti īpaši tas, ka, ka es esmu pateicīga par, uh, par to, ka mani mani bērni pieaugušie, tie četri dēli, ka, ka viņi ir glābti Kristu un ka viņi pieder Kristum un kad, nu, viņi no sirds, tas ir, viņas ar sirdi tajā ir un, un es esmu ļoti pateicīga par viņu sievām, ja manām meitām, kā es arī saucu par meitiņām un es viņas pamazināmā vārdā izrunāju, man viņas ir ļoti īpašas un, un, un par tām es arī pateicos un es, esmu jau draudzē par to līdzdalījusi, un, un vēl, kad tā ir ar man atbildēt lūkšana, <clears throat> jo, kad mani dēli bija pusauģi vēl, nekam <clears throat> vecākam bija 15 gadi un, un, un jaunākajiem 10, tad, uh, nu, protams, bija lūkšanas par to, lai viņi tiek sargāti, un, un, un, un, un, un tas arī ir brīnums, kā viņi augot tikuši visur pasargāti, vis, visā zinot, kas mm, lielpilsētā notiek un ir. Mm bet es ļoti lūdzu jau tad par viņu sievām, jā, es lūdzu, lai viņas attiek meitenes, kas, kas, kas ir no Dieva dotas un kas, eh, kas viņus mīlēs un viņi varēs viņus mīlēt, un ka viņas pazītu Kristu arī, jo man bija pārliecība, ja, ja viņiem būs savstarpēja mīlestība, tās meitenes arī man mīlēs, un, Un, un tā ir tāda piepildīta lūkšana, jā, pateicība Dievam neizsakām. Tagad klausoties tevi, es atceros situāciju, kad man divi jaunākie dēli, maziņi bija, un laikam pieci un divi gadi vai seši un trīs, mm. nu tāda viņiem trīs gadu starpība. Un mēs braucam mašīnā, un tas vecākais puisīts man jautā, kad es izaugšu liels, kā es zināšu, kura ir mana sieva, kuru mm. man precēt. Mm. Un es saku, mēs par to varam lūgt mm. jau tagad. Un viņš tik ļoti par to nopriecājās. Mm. Un mēs lūdzāmies par viņas sievu, pateicāmies, ka Dievs jau ir sagatavojis šo brīnišķīgo meiteni, un kad viņš izaugs liels, viņš satiksies mm. ar viņu. Un tad mēs bijām beiguši šo lūkšanu. Mm. Un viņš saka, vai mēs arī par brālīša sievu varam lūgt? Mm, <laughs> brīnišķīgi. es pavisam maziņš neko nesaprotu. Ļoti brīnišķīgi. <laughs> Jā, mēs arī lūgsim par viņa sievu. Mm. Bērnā jau ir mm. ielikta mm. šī vajadzība, un viņš jau domā par to, ka es izaugšu, kā es zināšu, kura ir tā īstā jā, meitene, kas jā, man jāprats. Jā, ļoti brīnišķīgi, tas ir ļoti, jā pateicība Dievam, ka to var uzticēt Dievam. Protams, tajā pašā laikā, es zinu, mūsu draudzē arī ir jaunieši un jaunietis, kas nu, gaida ar šo atbildi no Dieva un, un, un nenāk tik ātri tās atbildes un, un, un, un, un, un, un, un, un tad, jā, tas arī ir jāmācās, jā, arī sagaidīt mm. un novērtēt to, kas ir novērtēt laiku gan, kad tev nav vēl, Jā. kad tu esi viens, kad tev nav ar nevienu jādalās un ka tu vari braukt un iet un, un, un, un skatīties, ko gribi un novērtēt, ka tev ir tas otrs tad atkal. Jā. Strādājot ar sievietēm, ir diezgan daudz šie stāsti, ka sievietes ir zem tāda spiediena par pukstošo pulksteni. Ja? Mm. Mm -hmm ka laiks iet, tev gadi paliek ar vien vairāk, jā. Mm. Uh, tev jāmeklē, tev jāmeklē mm. uh, vīrs, uh, kad tad tu dzemdēs, un, tā, un mm. šādas te runas. Un, uh, un, un jaunās dāmas, uh, viņas skrien notikumiem pa priekšu, mm. viņas ir zem, zem šī spiediena, un, uh, un tad... Uh, tā arī sanāk, jā, ka pirmais, kas uz tevi paceļ acis, eh, tu domā, ka tas ir īstais. Ko tu par to vari teikt? Un ko tu teiktu šādām sievietēm? Nu jā, <clears throat> es nu, to, to pašu, ko, ko es iepriekš teicu, ka eh, nu, pirmkārt ļoti svarīgi, jā, ja, nu, ka tu riktīgi izrunā ar, ar Kristu šo lietu, ar Dievu, un, un redzi, man jau, es nejūtos īpaši arī, nu, šobrīd, eh, nu, godīgi šo lietu tā kā līdzdalīt, jo man ir bijis tas vīrs un, un, un, un, un man ir bērni, un es nezinu, kā nemāku ieiet tais kurpēs, kur, nezinu, sievietei 35, 40, 45 gadi, un ja viņai nav šī vīra un viņa vēlās bērnus, uh, Bet tai pašā laikā, nu arī, kuras teica, ka līdz tiem maniem 30, kuras arī, nu, kā tu pieminies, skrēju Dievam pa priekšu, ja, nu, ka es nožēloju tās lietas un kad man nebija tā padoma pie Dieva un, un, un Nu, Arī bija tā, jā, ka tas, kurš pievērš uzmanību, ka tas tā kā nosaka vērtību. Jā. Nu, Vai tā kā bailes palikt vienai arī? Nu, nē, es tā kā, kad nē, studiju laikos aprecējos, nē, tur, tur bija, tur bija savstarpēja mīlestība, bet, protams, es nepazinu Dievu, es mhm. aprecējos, man bija kaut kas pār 20 gadiem, un, un tāpat manam vīram, un, un, un, un tas, es augu nekristīgā ģimenē, es tiešām tas tādā brīnumainā veidā sastapu Kristu. Nu, padomu laiks, bet nu, es zinu, ka tajā padomu laikā bija ģimenes, kurās mm, pazina baznīcas dzīvi un Kristu, tad man nebija tā, man tiešām nebija, es, kad tajos 30 gados nācu pie Kristus, man ir tas, tas vārds Jēzus Kristus, man bija kā, kā kā tāds atklājums un, un vēl jau vairāk um, augšām celšanās un, un viss pārējais glābšanas stāsts un viss tas, mm, nu, tas, tas bija jā, man atklājums, jā. Mm. Eh, tā kā tai ziņā nē, bet nu, par citām lietām, par citām lietām, kā arī, kad, nu, tā kā pēc mana prāta, ko es tagad nedarītu un ko es teiktu, bet arī pāri visam arī šā, šīm sarunām, arī ar kādiem, ar ko es runāju, nu, ka pāri visam es tā kā, tad ir šī lūkšana, lai Dievu gārs atklāja tam cilvēkam. Mm ka mm, kaut kā ļoti negribās būt tai, kas tā kā mm, pasaka pareizi, nepareizi, jā. Mm. Bet, ka Dieva gars, lai atklāju. Un, un... Nevis, ka tu savam vīram pasaki priekšā, kas ir, pa, jā? Tā, jā, tā, jā, jā, mhm. tieši tā, tieši mm. tā, tieši mhm. tā. Un te droši vien ir tā uh, sievietes sirds gudrība. Mm tā ir. Jā. To, to es tā kā arī tāda bija vienlaika tāda um, aizmirsto um, autora, bet bija sievas lūkšanas tāda mhm, grāmatiņa, Jā. tāda sārtā krāsā un, uh, un, un kaut kā... Sievas spēks. Sievas lūkšanas spēks, tieši tā, jā. Un, un tā laikā, lai gan mana laulība ir izīrusi, bet es ļoti iestājos par laulībām. Man ir ļoti svarīga, lai laulības ir un lai ir šī gudrība sievietēm, sieviešu gudrība un vīram vīra gudrība, bet tad šī grāmatiņa man nonāca rokās, es arī kādām citām jaunām sievietēm runājos un kurām es tā kā iestājos par viņu laulībām un, un, un bija lūkšanās un, Un es ieteicu šo grāmatu, un es pati viņu izlasīju. Es domāju, nu tad man jā, bija žēl, ka es nezināju <laughs> <laughs> par tādām lietām iepriekš neko, ka tik daudz, kas ir atkarīgs no sievas lūkšanas, no tā, ka viņa lūdz gan par vīra darbu, gan par vīra veselību, gan, gan, eh, gan par, par, par cieņu pret vīru, par to, ka kad arī šī lūkšana, lai tā sieviete var pieņemt to vīru, jo mēs katrs jau otrā redzam, ir tīpaši mm. tuvākajā, mm. mēs redzam, kā mēs redzam e, otrā cilvēkā kaut kas, kas mums nepatīk, ja kas būtu jābūt savādāk, tāpat mm. jau viņš mūsos redz, un kad Un tad tajā grāmatā bija tas īpašais, ka mm, tā sieva, kas bija lūgus par savu vīru un kura pēc tam bija šīs pārmaiņas dzīvē, ka viņa teica, ka vispirms, ko viņa ieraudzīja, ka viņa pati mainās. Jā, <laughs> Jā te ir tas, ka nu, sievietes ir apģērīgākas, ja? bieži, nu, teiksim, jo mēs tādas esam radītas. Mēs varam darīt daudzas lietas vienlaicīgi, ja? Nu, kā man viena draudzene smējās, ka uh, vīrietis nevar cept kotlets, kamēr vārās kartupeļi nu, tas nav tā kā 100%, ka tas uz visiem jā, attiecās, jā. bet principā, ja, tad uh, mums ir tāds muģeklis galvā, mm -hmm. un uh, tāpēc mums arī tās emocijas ir uh, tādas, nu, un, un tad mēs arī, uh, nu, visu kaut ko izfantazējamies, ja, jo jā, jā. tās smadzenes ir veidotas, jā, jā. Ja, jā, jā. Un, un, bet sieviete arī var, varbūt vairākus ceļus paredzēt, ja nebūs viens, tad būs otrs, būs trešais, mm -hmm. būs ceturtais. Mm -hmm vīrietis. Mm -hmm. ja? Un, eh, un tad ir vīrieši, kas, eh, kas saka, tev nevar saprast. Mm -hmm. Un ir sievietes, kas saka, tu mani nesaproti. Jā. Bet vīrietis jau pasaka, es nevaru tevi Jā. saprast. Un tad, ja mēs uh, iepazīstam, kādas tad esam mēs, Jā. un kā ir veidota vīrieša domāšana, ir jābūt godīgam un jāsaka, Necenties mani izprast. Es pati sevi nesaprotu. Tieši <laughs> tā, precīzi. un tad jā. ir miers. Vai eh, es pati esmu bijis tādās situācijās ar vīru, ka eh, es kaut ko, nu, teiksim, stāstu, un viņš nepiekrīt, un nepiekrīt, mm. un nepiekrīt, un nepiekrīt Un paiet kāds laiks, un viņš man nāk un stāsta to kā savu. Mm. Un es saku, bet tas taču ir tas, ko es tev entās reizes jau teicu. Viņš saka, tu man neko tādu neesi <laughs> teikusi. Un tad sāks tā kā cīņa, mm. kā. Mm. Un es nonācu pie, pie šīs mācības, ka gudrai sievai ir jārīkojās tā, ka ka tu viņam stāsti, stāsti, stāsti, jo svarīgs jau ir tas mērķis, ja, tā kā, lai, lai nu, tā, mm -hmm. tad mhm. viņš atnāk un pasaka to kā savu, un sieviete saka, oh, cik tu esi gudrs, brīnišķīgi, mhm. kā mm -hmm. tu izdomāji visu, jā, jā, jā. nevis uh, cīnīties, jā, un tagad, jā. Uh, nu, es taču tā biju, kas jā. to teica, es jā. taču biju, kas to iegalvoja, jā, jā. Uh, Nu jā, tāda nav jā. gudra sieviete. Ar jā. gudrību. Šo ar gudrību, gudrību, jā, tieši mm, jā. tā. Jā. Un, un tad, tad mēs daudz lietas varam uh, izdarīt, un tā, tā, tā jau arī ir daļa no šīs sadarbības. Tā ir, tā ir, jā. Vīru. Un man uh, uh, dēls uh, tā kādu laiku atpakaļ, viņš saka, uh, Es nesaprotu, kāpēc tev tik daudz tās porcelāna krūzītes ir vajadzīgas. <laughs> Un es viņam saku, dēliņ, viss, kas tev ir jāsaprot, hmm. ka sievietei to vajag. <laughs> Tas ir Jā. Es tev nevaru izskaidrot, Jā. kāpēc man Jā. vajag vairāk Jā. šīs servīzes. Man to vajag. Jā. Jā. Tev necenties izprast, kāpēc. Jā. Jā. Bet viss, kas tev ir jāzina, kas sievietē to vajag. <laughs> Taisnība, taisnība, jā, jā, tā ir. Bet te ir svarīgi, ka mēs pašas to, to saprotam. Jā, apzinamies. nu tur vajag jā. tādu dievišķu gudrību. Jā. Tā ir atkal tā dievišķā gudrība, manuprāt, jā. Jā, jā. Eh, nevis kaut ko pārli, vīrieti vēl pārliecināt, jā, vai, vai pieprasīt, eh, lai, lai izprot. Uh, nevar vīrietis izprast. Tāpat kā vīrietis nevar stundām klausīties mūsos. Mm -hmm. Jā, priekš tam jā. ir draudzenes, jā, jā, ka jā, mums jā. ir jāsatiekās, jā. meitenēm savā starpā ir jātiekās. Bet mēs varam pateikt uh, vīram, eh, nu, vienkārši es, ļā, man vajag parunāt. Jā. Vienkārši esat jā. blakus, es tad jā. drusku parunāšu. Ja? <laughs> mēs, jā, jā. mēs nepieprasam, lai viņš mūs izprot. Jā, un lai viņš risina. Nu, kā jā. bieži arī jā. tā kā saka, ka jā. mums nevajag risinājumu, mums vienkārši sievietēm vajag, lai, jā, lai jā klausās mūsos, jā. Un tas ir izcils Dievs, ir tas, kas mūsos klausās. Mēs Dievam varam ar visu stāstīt. <laughs> jā. Bet vēl par šo savstarpējām attiecībām sievieti, vīrietis un par šo sievišķo gudrību, nu, ka man ļoti svarīgi ir tas, ka mēs arī cienam vīrieti, kad, ka mēs, jā, kad kaut kā Atceros, kad es augu ar savu mammas un tēta attiecības atceroties, tad, eh, nu, kaut kā, jā, ka man sāpēja tas, ka, lai gan, nu, tā kā, nu, nu tur bija, protams, tēvam bija arī visādi situācijas, kuras, eh, kuras bija mammai smagi, bet, nu, ka, ka viņai ļoti, es atceros, ka tajā laikā bija tāda dziesma par to, mm, vīteni, kas auga ap, es aizietu, nu, kaut, kaut, kaut kāda, nu, populārā dziesma tajā laikā, ka vītenis ir apvījusi ap stumbru, un kas bez stumbras tas, kas notur to vīteni, tā mamma kaut kā teica tādu, nu, ka tu, tu bez manis neko nevari, un, un, un, un, un, un, un tu pat nezini, kādu tur krēklu vilkt, un es tev to krēklus, un es tev tur glūdinu, un, un tā, un, un tu esi tas kailais koks, un, un, un nē, jeb, nu, katrā ziņā, nu, kaut kā tajos strīdos bija... <clears throat> pārmetumi, kas, nu, kas man liekas, ka pazemoja vīrieti, manu tēti, un man tas laikā, man tas, <clears throat> kā bērnam tas sāpēja ļoti, un es pie sevis domāju, nu, ka tā nevajag darīt, tā, tā nevajag darīt. Nē. Kā būtu bijis jādara? <clears throat> Um, Nu, man, es jau nezinu no malas, nu, es centos savā ģimenē nedarīt šādi, jā. Mm. Es zinu, ka pat man mamma kādreiz teica, viņa saka, kā viņš tur, tur ir nometis, tur tās zeķis, un, un, un kā viņš, nu, tur, nu, atnākot pie mums ciemos, mēs dzīvējam atsevišķi, un, un es vienkārši noņēmu tās zeķis nost, un mamma tas, ka, un, ko, ko tu viņam neko nesaka, un tā, un tad es, tad es kā teicu, tā, nu, kad es viņu mīlu, Mm. Man, man nav svarīgs zeķis, man ir svarīgi, kad, kad, kad mums ir miers mājās. Mm. <laughs> nu, kaut kā nu, neuzsvērt. Es domāju, ka vajadzētu ka neuzsvērt to, to savu, to, ka es ieraugu tādas lietas, un es tagad es esmu tā, kas tev tur, tur vai padodu, vai, vai, vai, vai izgludinu, vai, vai, vai, vai, mm. Jā, vai paceļu. Jā, ir tas, ka sieviete nomana šīs lietas, viņa ierauga. Ne? Vīrietis to neierauga. Uh, eh, varbūt šai nostājai jābūt nevis uh, nu, tāda, ar tādu kritiku, ja tu bez manis nekas neesi, tu neko nevari. Uh, Bet, eh, ja mēs runājam par pateicību, ka mēs ar, eh, ar prieku un pateicību pieņemam, jā, tad paldies Dievs, eh, ka tu man esi devis šo iespēju saredzēt šīs <clears throat> lietas. Mm. Paldies, ka es varu būt par atbalstu savam vīram, ka es viņu varu iepriecināt ar izlabinātiem krekliem. Jā. Jā, tieši tā. Jā. Tā pašā laikā, protams, kad noteikti ir vīri, kas paškludina savus kraklus un, un mm. <clears throat> arī taisa ēdienu un visu ko, bet tur atkal citas kādas lietas ir. <clears throat> nu, jā. Man, man māma iemācīja gludināt kraklus, pledkraklus, nu, tad visu kārtīgi, jā, jā, pēc jā. kārtas un kā ērtāk un ātrāk var vieglāk izguldināt. Un zinu, ka mamma gludināja vienmēr tētim krēklus, bet bikses jā. viņš neļāva mammai jā, gludināt. Jā. Un uh, viņam, nu, kā visi cilvēki teica, no bērnības atceros, ka manam tētim bikses ir kā žilets, jā, mm. <laughs> tā, tās, tās tā, luktas, tā viņš tikai tās, prata, tā, jā, tā jā. viņš, un uh, savukārt uh, viņš uh, spodrināja visai ģimenei. Brīnišķīgi, apavas. brīnišķīgi, jā. jā. Un tur bija saskaņa šajā. Jā, jā? brīnišķīgi. Katrs darīja to, kas viņam vislabāk mm. padodās. Un neviens eh, nekurnē par to, ka ne mm. māma par to, ka ir jāgludina krēkli, ne, ne tēvs to, ka viņš eh, visiem bērniem un, un, un savai sievai un sev, ka jā. viņam ir šī Mm, šī dāvana, šī spēja nospodrināt jā, uh, jā. ādas apavus, jā, jā. Ah. un spīdēja ar kā lakoti. <laughs> Ai, cik skaisti, jā. jā. jā. Un ta, tas, uh, tas bija brīnišķīgi, jā, ka, mm. un es zinu, ka, nu, manam tētim viņam patika darboties, nu, viņš galdnieks un atslēdznieks, un viņš vienmēr kaut ko meistaroja, un, un, uh, un pagrabā viņam darba galds, un māma saka, vai man riebjās, ka viņš man uz to pagraba atkal, bet viņa gāja, un viņa o, jā, izrādīja apbrīnu. Viņai tas neinteresēja, jā, jā, bet viņa jā. gāja, jo vīram bija svarīgi jā, parādīt, nu, jā. ko viņš ir atkal sagatavojis, jā, tur sameistarojis. Jā. Un, eh, un viņa savukārt eh, arī liela rokdarbniece un tēts vienmēr izteica abrīnu. Nu, mm. to. Man arī sauc par mazo omīti, jo es no 5 gadu vecuma kaut ko ķimerēju, mm. adīklīts un, tā, un kaut kāds izšuvums rokā, viņš teica mazā omamīti, ja. Mm. Vienmēr izteica komplimentu. Kā. Ļoti skaisti. Jums eh, eh, no tavas ģimenes tev judīts skaists mantojums ir, jā, <laughs> šis attiecība modelis tāds ļoti skaists ir, jā. Tur bija, protams, arī citas lietas, jā, jā, jā. bet šī ir tā skaistā ko dāvās, paņemt. ko var paņemt. Jā, jā. Jā, jā. jā, jā. Un tas ir jā, tas, ko mēs varam mācīties, kā tad šo cieņu, pa ko tu runā, kā izrādīt, jā, nevis, nevis kritizēt, jā, jā. tu neko bez manis nevar, jā. un tā. Un tad ir sievietes, kas saka, prieš, kam man tas vīrietis Arī, vajadzīgs? Jā. Es pati es pati, varu, jā, jā. jā. Un šeit ir tas moments, ka sieviete neļauj vīrietim par sevi parūpēties. Viņa nedod tam vīrietim laiku. Un, un, eh, vai arī, eh, ja es zinu, ko es no tā vīrieša <clears throat> sagaidu, vai ko es gribu no viņa sagaidīt, mēs drīkstam viņam pateikt priekšā. Jā. Ne? Drīkstam, jā. jā. Un viņš uzticēt, pats neredz. Nē, jā, jā, jā, jā. Neredz. jā, jā, šis, viņš jā. neredz. Jā, jā, jā. Viņš ir vīrietis, Tieši viņš tā. neredz. Jā, vai arī nevar uh, vienlaicīgi, teiksim, viņš kaut ko citu dara un, un tu kaut ko pa, pa, pavisam pa citu lietu kaut ko pasaki. Mm. Un, un, tā nevar. Viņam ir jānovērš uzmanība. Jā, nu, jā šis ir tas, jā, jā. ko es pieminēju, ka mēs varam jā, daudz lietas jā. darīt vienlaicīgi. Vīrietis nevar. Jā. Nu, viņš nav tā radīts. Viņam jā. vajag fokusu nomainīt. Jā, jā, jā. jā. jā. Bet nu, man ļoti šai, šai sakarā vīrietis un sieviete un šīs attiecības man ļoti svarīgi ir tas, ka, nu, kad, ka kā rakstos ir teikts, kad uh, Dievs ir pirmo radījis vīrieti. Nu, lai kā mums tas eh, sievietēm kādām varbūt liktos, tas nav taisnīgi un nav <laughs> godīgi, bet tā ir. Un mēs nevaram tur neko izmainīt, un sieviete ir otrā. Un sieviete tomēr, nu, ir tas, tas vārds, ka palīgs, ja, nu, <laughs> un, un, un, un, un man... Uh, man tas liekas labi. Man tas liekas, nu, ka nu, kad tas ir tas, ko ar, tu iepriekš pasīji, ko es varētu teikt tad un tad. Uh, daudzās situācijās es arī sev jau meklēju atbildes vai kādās, kad ar kādiem citiem runāju, ko Dievs šajā situācijā saka šādās līdzīgās, kas ir viņa atbilde. Un nevienmēr šī atbilde ir tāda, kas mums kā cilvēkiem cilvēciski patīk. Jā. Bet man ir prieks uzticēties, ka Dievs zina, kāpēc tas tā ir un kāpēc ir jādara šādi. Jā. Eh, nu, droši vien, vai ne, ka tad sievietes sirdī sievietes sirds būtu lēnprātīga. Jo? Jā. Neskriet pa priekšu. Neskriet pa priekšu, jā. savaldīga, jā. jā. Mīloša un mīlestība ir tā, kā tā lieta, ko es arī, kad es atklāju Jēzu Kristu un, un, un Bībeli, kur ir uh, brīnišķīga mīlestības definīcija, kāda viņa ir, ja, korintiešiem 13, ja, kas panes visu, pacieš visu, cer visu, tic, tic visu, mm. piedod. Un tāda ir mīlestība. Jā. Un, mēs nevaram runāt par cieņu bez mīlestības. Ja nav mīlestības, mēs vienkārši nevaram to cilvēku ieraudzīt. Mēs tad, jā, nu, katrā ziņā ir, nu, to var iemācīties, jā, jā. tā kā, nu, pēc labiem tikumiem, jā. bet uh, ir viegli. Ja tu tajā mīlestībā esi, tad ir viegli to, to cienīt. Mm, mm, jā. jā. <laughs> Eh, tas, ko tu sākumā teici, ka par eh, sirds izdibināšanu, ja? Eh, man patīk, ka Dievs saka, jūsu sirds prāta domas. Jā. Tātad, kas ir tavā sirdī? Un tur vajag apstāties, vai ne? Jā. Tur tu nevari skriet pa priekšu, jo ar prātu mēs visādas uh, traks lietas sadaram. Tā ir. Prāts ir nemierīgs. Tā ir. Ja? Jā. Tā ir. Un, nevis, ka, un, un tad ir tā, ja mēs ar prātu, tad prāts nobloķē sirdi. Mm -hmm. Mm -hmm. Ne? Bet Dievs aicina sirds prāta domas. Un tas ir tā, ka ja sirds ir tajā kodoliņā, tad tā kā uz āru izstaro, ja? Mm -hmm. Bet ja prāta sirds, tad tā kā sirds tiek nobloķēta, ja? ja tas nāk tā kā no āras, āra un... Uh, nobloķē sirdi, jā, bet uh, tas, ko tu teici, jā, ka sirds ir, ka viņa pukst, viņš dzīve, jā, ir kustībā. Viņa kustībā, jā. jā. Un, uh, un ja mēs ar prātu tās lietas, nu, Dievs ir devis prātu. Jā, jā, jā protams. Mums ir šie tie lēmumi, lai mēs pieņemtu, jā. Emocionālie ir, lēmumi, jā. jā. Bet kas ir manā sirdī? Mhm. Mm Un tur atkal ir vajadzīgs prāts, lai mēs tad pagaidu. Nē, nē, nē, es negribu skriet priekš, mēs pieslēdzam, jā, tā, jā. Ja, ka mums ir izpratne par mm -hmm. lietām. Un tagad es klausīšos, kas ir manā sirdī, mm -hmm. ko viņa saka. Nē, jā, un, jā. Ko, un ko pretī sirds jau arī var, ne tās, arī nevar, var nevienmēr būt tās domas, kas ir, uh, kas ir Dievam tīkamas. Un mm. to vajag salīdzināt ar, ar, ar, ar salikt, kopā. salikt kopā. Jā. Un ja, un ja tās nav dievam tīkamas, un es netieku vaļā no tām mm. domām, tad, eh, tad ir eh, izēja lūgt Dievs, lūdzu, palīdz man, palīdz man mainīties, palīdz man ar to tik galā. Man bija kāda, lai, lai cik man liela pieredze kopā ar Dievu un tāpat kalpošana un, un, un dvēseles dziedināšana un uh, viss šīs jomas un, un krīzes grūtniecības centrs un vienalga, ja, mēs, es pat kādreiz nonāku tādās situācijās, uh, Un man vajadzēja izdarīt uh, vienu izvēli par darbu, un es esmu prātā izdomājis, cik tur viss ir forši, man tur viss saliekās, jā. Uh, bet nav miera. Un mm. es eh, dzirdu, ka Dievs saka nē, un es ar savu prātu. Mm. Un, nē, nu viss ir tik forši, mhm. un, un mhm. Dievs saka nē. Mhm. Es rakstu uz papīru ieguvumi, zaudējumi. Mm -hmm. Acīm redzami zaudējumi ir vairāk. Mm. Vienalga, es esmu ieņēmusi savā Jā. prātā un man to vajag. Jā. Un Dievs saka, nē. Mm. Un es saprotu, ka Dievs saka, nē, mm. un es saku, Dievs, tu redzi šo situāciju. Man vajag, lai tu nomierini manu mm -hmm. prātu. Mm -hmm. Man ir pilnīgi skaidrs, ka tu saki nē. Mm -hmm. Tas, ko es redzu uz papīra, man saka nē, Jā. jo tur ir, tur ir eh, vairāk tie zaudējumi Jā. kā ieguvumi. Jā. Un man vajag, lai tu nomierini man prāt, jo es nevaru šādā stāvoklī pieņemt lēmumu. Jā. Es negribu nodarīt sev pāri. Mm. Es piezvanīju vienai uh, kursa biedrenei, un es teicu, man vajag tavu palīdzību. Ir šāda situācija. Un te tas, ko es esmu uzrakstījis uz papīra, ir iegūmi un zaudējumi. Un ar, es saprotu, ka tas nav mans ceļš, mm. bet man vajag palīdzību, mm. lai mans prāts nomierinās. Un viņa saka, tas, ko es saklausu tajos tavos zaudējumos, viss runā par tavas brīvības ierobežošanu Mm. Un, protams, man ir svarīga brīvība, <laughs> jo, un tad man tas viss tā kā, kā akmens nokrita, novēlās, tad, tad Dievs deva uh, arī šo līdzcilvēku, jā. kā resursu man jā. līdzās, jā, lai, jā. bet uh, te ir, man bija tas prāts jāpieslēdz, Jā. jo es saprotu, ka es varu iek, iekļūt lielās ziepēs, <laughs> bet man vajag šo prātu nomierināt, jā. Nu, tā bija tāda cīņa. Bet tas bija labi, es izgāju tam cauri, un man ir, un, un, nu, kā piemērs, ko es varu stāstīt, mm. kā noteikti nevajag, jā. Jā, nu miesa uh, uzdod savu, jā. Jā, mēs mm. esam tā radīti. <laughs> <laughs> jā. Mm. jā uh, tradicionāli jautāju saviem viesiem vai ar kādu novēlējumu vai varbūt lūkšanu. Kas ir tas, ko noslēgumā hmm. gribētu klausītājiem pateikt? Jā, es varu lūgt. Jā, paldies. Um, Debes tēvs, es tev pateicos par šo dienu. Es pateicos par šo vakaru, es pateicos par katru, kas šai brīdī kaut kādu iemeslu dēļ klausās šo raidījumu, tīpaši par sievietēm. Es tevi lūdzu, Jēzu, uh, ka tu samīļo šīs sievietes, ka tu viņas iedrošini, ka kādu, kurai šai brīdī vajag tavu solījumu, uh, un ka kāda, kas grib pieķerties tavai rokai, tad lai tavu plaukst ir atvērta, un ka šī sieviete var pie tevis pieglausties un, un, un uzticēties tev un, un, un izbaudīt to, cik tu esi uzticams debes tēvs. Es lūdzu par sievietēm, kas pārdzīvo par saviem bērniem un kas raud par viņiem. Es lūdzu Jēzu, ka tu viņas apkamp un ka tu viņām uh, dod šo mierinājumu, ka viņas var uzticēt savus bērnus tev, ka tu par viņiem esi nomodā un ka pāri visam vissvarīgākais ir, ka, ka tu viņus ved uz glābšanu. Es lūdzu par sievietēm, kas ir sāpēs, fiziskās vai emocionālās. Es lūdzu, ka arī tur tu esi blakus viņām, ka viņas var pie tevis pietverties, ka viņas var iepazīt tevi, ka tu fiziski pieskaries, noglāsti, apskauj un tās sievietes, kas jūtas vientuļas, ka viņas var izbaudīt to, ka tu vari būt eh, drauga, vīra, tēva vietā, jo tu esi tāds. Jēzus Kristus vārdā to lūdzu. Amen. Amen. Paldies, Sandra, par šo lūkšanu. Paldies eh, par tavu laiku. Paldies par uh, to, ka uzticēji savu stāstu, savus pārdomas uh, eh, mūsu mm. klausītājiem. Un paldies ikvienam, kas klausās šo raidījumu. Un uh, lūdzu rakstiet savus jautājumus, savus atsauksmes uz ēpastu sievietes sirds at inbox.lv. Un uz tikšanos kādā no nākamajiem raidījumiem esiet sveitīti! esi brīnišķīgi veidota, un mirdzi kā visdārgākā pērle dieva rokās. Atklāja sievietes bagātību raidījumā Sievietes sirds. Paldies, ka ar saviem ziedojumiem atbalsta šī raidījuma skanējumu ēterā.